Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Jana. Jezus rzekł nikodemowi: Nikdo wystąpił do nebe, kromě toho, który se stoupil z nebe, totiž syn człowieka. Jako Mojžíš wywyszył na poušti hada, tak musi być vyvyšen syn człowieka, aby każdy, gdy wierzy, miel skryze nieho żywot wieczny. No boć tak Bóg milował świat, że dal swego jednorodzonego Syna, aby żadny, kto w niego wierzy, nie zachinął, ale miel żywot wieczny. Bóg przece nie poslał swego Syna na świat, aby świat odsądził, ale aby świat był skryze niego spasen. Słyszeliśmy Słowo Boże. Milowani bratrze, sestry, jaki ma smysl powyżować krzyż? Není ни snad nepřistojné uctívat ponižující popravčí nástroj. O kříži, na tom potupném nástroji smrti, slavný řečník Cicero prohlásil, że już samotne oznaczenie krzyż wzbuzuje tak wielki odpor, że ma być vzdaleno z ust rzymskich obczano. Krzyż jest najznamniejszy symbol chrześcijaństwa i w naszej dobie, która o nabożeństwie mnoho nie dba, setkawamy się z tym to nim stale na chramowych stawbach, na beznamnych mistech a budowach, w polich u Bożych móg, na grzbitowach, w mnoha, w mnoha domácnostech a také v pracovnách na zlatých řetízkách zdobících szyje żen. Krzyż, ać już w jakiemkoli twaru, był wżdy przede wszystkim setkaniem dwóch smieru, a horizontali, od jak żywa spojowanych z dimensji ducha a ciela. Podstatnym na twaru krzyża było prawie setkani a tajemstwi. Wzdyć w bieżne skuszeności mamy wepsano, że na krzyżowatkach cest setkawaj se osudy, a stoimy przed rozchodnutim, którym smierem se wydat. Wyznam krzyże je wszak dnes dan nepochopitelną wielkopatecznie udalości Kristowej śmierci. Wkledzeni na krzyż proto obrzaduje odwagą. Uwidzimy totiż prawdę o sobie, a mamy jej przyjmout. Nejenom, że se nam objeví mnohé nasze pokřivení, ale zachledneme i swe rozne podoby. Przy pochledu na krzyż wywstawa przed nami cała kalwarska scena, a mění se w jakieś zrcadlo. Poznawamy se w niem. Ewangelium o umuczeni Pana Ježiše, to není jené liczeni, co udzielali lidé Panu Ježíši i dawno. Je to i o tom, jak se chováme ke Kristu, ty a ja, dnešní lidstvo. Belkę drama świata se a bude se aż do końca wieku. I my, każdy z nas, mamy w tomto dramatu swą ulogu, która to je Solidarita z trpícím je tím rozhodujícím kritériem, podle něhož bude člověk souzen. Kdo pomohl trpícímu, pomohl samému Bohu. Apoštol Paweł říká, ale my każemy Krista ukrzyżowanego. Židy to urazi, a pochane to pokladaj za chlopost. Chrześcijanie nie uctiwają gdy jaki krzyż, ale krzyż, który Jezus poświecił swą obieci. Kříž, který je plodem nesmírné lásky a svědectvím o ní. Kristus prolil na kříži svou krew, aby lidstwo wyswobodził z otroctwi grzechu a smrti. Jezus jedną rzekł, aż te sena Człowieka, te gdy poznate, że jestem to ja. Panowa wieta nie znamena przedpowiedzi o na w wstąpeni, gdy se on, vtělené slovo a pravý Bůh, vlastní božskou mocí vrátil k Otci. W tych słowach je rzeczono lidem twardych serci, aż wycho powyszite. A tym je jasnie minien krzyż. Tegdy tak bez zloczynu ukrzyżowani, gdy lidę zawrażdzi swego Boha za to, że im przyszedł wyznać lasku, a nabidnął wszechno swe bohactwi, jakoby grzych człowieka dosahl toho najniższych obodu. Tento hřích znamená nejtěžší stupeň viny, jaka vůbec mohla být spáchána na této zemi. Zatmění slunce a zemětřesení jakoby svědčili, že otřes nad tím, co bylo pachano na Twórcy, cítilo celé stworzenie. Kristus na Golgocie byl na ich rozného Božího odsouzení grzechu do słowa probodan pro nasze prowinieni. Żalmista prawi, pro Twoich roznych gniew, Hospodine, uszneni na mem ciele zdrowe misto. I sam ochromen z zdeptan, zdeptan, a ame serce stena. To wszechno było nutne, aby cielo owladane grzichem było zbawione mocy, a aby se nam misto prokleci, które je nasledkem grzichu dostalo pożegnani. Chrystus na drzewie krzyże za nas sam wypił chorzką wodu grzechu, a zmienili w sladką wodę milości a pożegnani. Przykameli, że Jezus na sobie wzal trest za grzech. Nie na to, że na sobie wzal jen potrestani, ale i nieco mnohem chruzniejszych, obżalowani z winy. Wzal na sobie winu, a niż im miel. Ježíš prožil nejvyšší stupeň té nejhroznější příčiny lidského utrpení – pocit viny. Proto je i toto od zakladu Ježíšem vykoupeno. Ale ani v této chvíli hřích a smrt nezvítězili. Laska Boží se ukázala silnější než všechno zlo světa. Wykrzik Otcze odpustim, na boć nie wiedzi co czyni, dokazuje niezniczytelną siłę Panowej laski i zbolani je dokonano. Znamena, że boj dobra zla kończy bitiestwim ukrzyżowane, kopim probodene, a przez to neomilczene Boży laski. Na krzyżu se dowerszuje je chodilo, a zjebuje Boży sława. Ta oprzemneni zażywym majestatem na wzneszonym trunie. Boży sława jest sławą laski ta nigdy ne zazařila úžasněji než právě na kříži. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátelé položí swój żywot. Sława zjewena w Jezisowych ranach nas uczy, że utrpeni neni nesmyslne. Samo o sobie pomiji, a wszak laska, która je prowadzi, została na wieki. Żadny ludzki żywot se nie obejdę bez utrpeni kdo ale trpi z láskou, přijal už zabdawek Bożej sławy. Święta Faustyna, gdy si służyła krasną modlitbą, Dziękuję Ci za każdodenni drobne krzyżki, za protiweństwi w tom, co zamyślim, za namachu społecznego żywota, za szpatnie wykładane umysły, za poniżowanie od druhych, za trpki sposób jakim z nami jednali, za jej niesprawiedliwe posuzování, za podlomene zdrawi, a vyčerpání síl, za zapření vlastní vůle, za zničení vlastního já, za nieuznani w niczym, za skrzyżeni wszechplanu. Dziękuję Ci, Jezisi, za wnitrznie utrupeni, za wyprachlost ducha, za obawy, strach, a neistoty, istoty, za temnotu a temny vnitřní mrák, za pokušení a různé zkoušky, za trapení, o kterých se těžko mluví, a zvláště za ta, ve kterých nám nikdo nerozumí, za hodinu smrti, za obtížnost jejího zápasu, za všechnu její hořkost. Děkuji Ti, Ježíši, že jsi vypil tento kalich hořkosti dříve, než si ji míjej už ne tak hořký podal. Bratrze, sestry, chcemy się dowiedzieć, jak daleko pokroczyła nasza odebzdaność, a jeśli już iśmy skutecznie odebzdali to najduleżyciejsi Bohu, pytajmy się sami siebie, jaki postoj zaujmamy w sytuacjach, które wyliczyła Swata Faustyna.